Ok, sastanak za 31. oktobar 2010. upravo počinje. U chatu možete videti link uh, sa stavkama o kojima ćemo večeras raspravljati. Evo, aj, pošto sam prvo stavio film, a, e, možda bi Damjan tu mogao najviše da nam kaže, a imamo dosta novih informacija, pa evo Damjane, izvoli. Znači sad neki od ovih koordinata četiri smo dobili pi, uh, mail od Pita Josefa, uh, šta je kako dalje, poslao nam je, samo trenutak, da, poslao nam je uh, i promo materijal s kojim bi mogli uh, raditi, znači što se tiče samog prevoda, ne zna se još ništa, e, to ćemo još vidjeti, e, samo se može e, nagađivati šta i kako. Treba nešto, ima nešto malo teksta za prevest, znači sam plakat i, i čekaj šta je još, još neki PDF format, samo trenutak, to je da, Zeitgeist Movement Venue Release, i to je to, Pričao sam osobno sa uh, e, G-Manom iz lingvistih tima, još mi on sam isto nije mogao potvrditi šta je kako je sa prevodom. Znači negdje je mogućnost da kad se potpiše ugovor, znači se onda i šta je sa prevodom i ko i zašto. Znači vjerovatno ko potpiše ugovor, taj će vjerovatno onda dobiti e, uh, e, sljedeće instrukcije za uh, za prevođenje, ali to je još nagađanje, pa ne znamo, znači 15. januar official datum, to je sad 100%, tako da možemo svi stvarno sad početi raditi na dogovaranju uh, promocije filma. Tu bi ja samo još to dao da ne bi bilo dobro se fokusirati samo na jedan, na jedan, uh, na jedan, uh, na jednu regiju, Znači, mi ćemo to probati u Sloveniji i u Ljubljani, i u Mariboru, i Celju, i u Kranju, i u Novoj Gorici, Kopar, znači probati na što više mjesta uh, srediti, zato je ta, toliko bitnije da se što pre srede sa koordinat, svaki grad koordinatora, o tome ćemo pričati kasnije o timovima. Uh, znači, to bi bilo to. Uh, tu mislim, ne znam ako, ako, ako je još nešto za dodat Milane, molim te, ali u biti je za jedan put to to, e, šta će bi dalje, uskoro će se saznati od jednih od budućih uh, international uh, meeting uh, chapter sastanka. Toliko. Ovako ja bi još samo dodao, u tom fajlu što je poslat koordinatorima, naravno može ovaj, i sa megabajta da uh, zbune, zbunija me uh, može i s interneta da se skine. Uh, uglavnom, uh, još šta je Damjan zaboravio je sledeće dobijenje PDF fajl koji je u stvari pismo koje će se slati kao oficijalno pismo uh, za zahtev emitovanja filma e, svim bioskopima. Oni su to lepo sastavili, na nama je samo da prevedemo i to ovaj, može da se šalje na e, direktorima bioskopima ili nadležnima za to. A, e, takođe u paketu se nalazi a, poster koji isto treba prepraviti da odgovara uh, regijama eh, itd. nalazi se eh, još jedan PDF fajl koji je veoma bitan u kojem se nalazi zapravo sinopsis filma što će mnogi ozbiljni bioskopi tražiti. Oni moraju da znaju šta se u filmu dešava. E sad da mi njima ne bi objašnjavali, a u stvari ni mi ne znamo, tu je sinopsis i tu je trailer visoke rezolucije. Uh, i sa time bi trebalo da se ode kod direktora bioskopa kad se sastanak prethodno ugovori i da mu se to pokaže. Uh, isto, ovaj, Damljen evo već to spomenuo, sastanak se još uvek ne zna kad će se održati, ali održat će se uskoro i onda ćemo znati još samo informacije za prevode i to je to e, što se tiče ostalih stvari sve rešeno i postoji eto još šansa da će Peter uh, poslati još uh, ne, neki materijal, naravno tim chapterima koji se odluče za projekciju filma, uh, za štampanje ovoga na majice i ne znam, izradu uh, nekih većih uh, plakata uh, itd. To je, mislim, to što se tiče uh, filma. Dodao za taj Zeitgeist moment uh, e, When You Release, mi ćemo ga pustiti na engleskom, da ostane originalan kako ga je Peter Joseph pisao, a ono ostalo ćemo mi prevoditi, ali ovo ćemo mi, kad idemo uh, na sastanak, ipak svaki čovjek zna engleski, uh, barem na tom području marketinga i tako da mi puštamo to originalno tako da vidi da je stvarno od njega. A što se tiče sinopsisa i ono, to, to će se prevest uh, za reklamu, a isto original pustit uh, bioskopima da bude original. Toliko. Ba, ovo ja se ne bih složio da baš svi znaju engleski i neki ovaj Direktori bi možda bili neraspoloženi kad bi videli da ste im poslali na engleskom, zato što će svi ozbiljni koji shvate taj posao ozbiljno to prevesti na jezik koji se koristi u toj zemlji. Naravno, može se pokazati i taj original, ali bilo bi lepo da se tu pojavi ipak i uh, verzija na da li slovenačkom, srpskom itd. A, da li ima neko da pita, idemo redom od Denisa i Ivane. Nemamo ništa pitati. Ana? Ana, jesi tu? A nismo molim i molim tu. Ti nas nisi slušala. Pa ništa, pričali smo a, pričali smo o filmu, pa sam samo pitao da li ima neko da pita nešto u vezi promocije filma? Ne, sve je jasno, ja mogu da vam kažem dokle smo u Makedoniji sa, sa tim stvarima, eventualno. Naravno. E, pa ovako, ja sam e, pokušavala da nađem direktora Mladinskog kulturnog centra tu u Skopju već neko vreme, nekih mesec dana. Dobila sam njegovi kontakt, a čovjek mi prvo ignorirao nekih školnih par nedelja, ali juče je poslao poruku da je zainteresovan i da bi želao da se vidi sa mnom, da je konačno shvatio šta je Zeitgeist i pogledao filmove i je puno zainteresovan da, da bi prikazivao a, treći deo filma. A, inače čovek je direktor dva najvećih bioskopa u Skoplju, Kino Milenium i Kino Frosinak. нема ми е баш оно мейнстрим биоскоп со стотинек седишта, а Фросина е оно underground кино кој се приказуваат сви фестивалски филмови кои долазе у Македонија. И мислим да ако мој састанок сутра проđe добро со овим човеком, да, да ќе биде бити врло интересантно и баш оно мейнстрим промоција филма. А, лепо е што су материјали стигли prije sastanka ja ću da, da mu sutra dam hard copy od onaj, um, ono za, za što je govorio Damjan onaj leta od Peter Joseph i mislim da će biti što znam, puno stvari će, puno toga će da se dešava. A druga stvar je da konačno imamo dva koordinatora, jedan u Prilatu, jedan u Ohridu, oni isto spremaju eventa pre promocije filma i mislim da, da je moguće da i tamo da se desi neko prikazivanje filma, posebno u prilepu, pošto čovjek koji, koji je koordinator za prilep je povezan sa kulturnom domom tamo, a tamo je u stvari prilepski bioskop. Uh, rekao mi je danas da želi da vidi materijale i da, da bi mogao da ugovori projekciju filma tamo. Tako da to je to što je novo ovde i u momentu kada ćemo ugovoriti bioskope, mislim da ćemo krenuti oko promociju, oko štampanje postera, flajera i sve što više možemo da uradimo da bi, eto, napunili sale. A, planiram da tražim od ovog direktora s kojim e, se trebam vidjeti sutra, da on pomogne da se bioskopi napune 15. E, januara jedan od uslova koji, koji bih potražila od njega da bi on dobio film i ne znam, eto, prikazivao da isto e, pomogne za promocije zato što ima ceo kulturni centar na raspolaganju, on je tamo, što ti ja znam, bogatin. Tako da to je to što bih htjela da kažem. Damjane? Ne, mislim da što se toga tiče, isto ovaj tjedan sada idemo maksimalno te razgovore sa bioskopima i to je sad bitno i vidit ćemo šta će se dogoditi. Ivane? A, e, Natalija? Ovako, mi imamo u Zagrebu, znači već više manje dogovoreno to kino, ali oni moraju znati točan datum prikazivanja. Sad jednostavno ne znam, mi bi ti trebali tokom sljedećeg tjedna riješiti. Očito taj datum e, jako zavisi o prijevodima, pa ne znam, je li imati kakav savjet, je li netko od vas morao tak da tinu već datum ili šta? Pa to je Damjan rekao već na početku. Januar je official datum, znači to se ne mijenja, to je sad 100% zakazano. Da, ali e, mi možemo onda bilo koji od tih datuma uzimati, to nije bitno, je jel tako? ne, datum može biti jedino 15. januar, znači i ništa posle ili pre 15. januara. To jest moći će posle, ali baš, baš posle. Znači ništa pre, ništa posle 15. januar je... A, u stvari posle može, ali isto... A, onda ga treba drugačije uh, promovisati. A uh, mesec dana posle a, uh, promocije ide i na free download, tako da računajte i na to, ali znači 15. ako ste zainteresovani sada baš za ovu globalnu premijeru, to je samo 15. A posle može, mislim, može i u martu, junu, nebitno. A da li ćemo imati mi e, e, prevod, pošto sa vama surađujemo, znači srpski i hrvatski četvr će surađivati, pa ćemo mi imati do 15. siječnja prevod. Pa mi to treba da prevedemo do tada, a čekamo još uvek da dobijemo prevode. E sad tu naravno možemo da surađujemo pa da zajedno prevodimo sa engleskog na ne znam, sad treba se prvo odlučiti da li na ekavicu ili jekavicu, ali uglavnom e, treba, to će se dogovoriti uglavnom, e, to će biti rešeno sve pre 15. Ok, hvala. Srđane, više dana da ako bude velika zainteresovanost. Ok, to smo se pogrešno razumeli, ovaj, mo može on bilo kada da se prikazuje što sam i rekao posle, znači može da se prikazuje cela godina ako bioskop to dozvoli, ali premijera ako će se prikazivati onda ne može da bude posle 15. januara, o, o, onda će se to drugačije raditi i taj chapter neće dobiti materijal to jest snimak za tada, nego će se kasnije skinuti pa će se kao takav prikazivati ili ne znam e, već tačno detalja, ali bit će razjašnjeno. Uglavnom, pričao sam za baš premijeru, ona je 15. Koliko će film ostati u bioskopima, verovatno zavisi od zainteresovanosti ljudi za taj film i od samih bioskopa koliko će to podržati. V A, pa, srđane, izvinjam se, Bojane. Ok, e, kratko pitanje samo. Kada ćemo moći da skinemo taj materijal, da bih mogao malo po, po svom Beogradu da obiđem par bioskopa. Znači čisto da vidim kako će to proći, ono što, što prekrenem da se bavim time možda i daju neke rezultate. Ovako, ja nisam uh, prozvao sebe, ali pričat ću ja kad prozovem sve o promociji filma u Srbiji. Uh, Ćiro. Ok, sorry. Nataša. Uh, Milana. Nataša, ti možeš da kažeš, Milana će otkucati ovako. Ja sam se sad uključila, ništa, evo slušam za sada. Ok, Nenade. Statis. Maru ništa svega do svega. E, sad ovako, ja sam sebe ostavio za kraj da ispričam kakav je plan promocije filma u Srbiji. Uh, u Beogradu prvo se išlo Andrija koji trenutno je sprečen i mogao da dođe na sastanak. On je kontaktirao dva manja bioskopa i to prošlo poprilično pozitivno, ali pošto je Beograd poprilično veliki i želimo da tamo što više ljudi vidi, sad će se ići umesto deljenja na pet malih lokacija, prvo ćemo gledati da kontaktiramo velike bioskope. Imamo čoveka znači, koji već ima veze u Beogradu, koji zna ljude na tim pozicijama i on će prvo to uh, probati. Um, ali, eto, recimo, ti Bojane, onda Andrija, i nemam pojma ko je još iz Beograda, mogu da se pridruže promociji, možda neće biti nikakve potrebe stvarno da se kontaktiraju bioskopi, ali e, treba će sigurno posle ovaj da se to promoviše, pa eto, tu će sigurno biti posla. Materijal za kontaktiranje ko ima u ostalim gradovima mogućnost, znači evo, čim prevedemo i sredimo materijal sav da odgovara našem području, okačit ćemo ga negde na internet za download, pa da se može dalje štampati ili možda čak slati tako već preko interneta i to je to ja mislim za ostala mesta evo Nenad je kontaktira Zrenjanin tamo će verovatno biti promocija pored Beograda Novi Sad malo ovako čudna situacija pošto zapravo i nemaju nešto bioskopa ali eto možda eventualno da se kontaktira uh, bioskop Skop, čini mi se da se sad zove Arena na Spensu. Bar neka promocija da bude u ostalim mestima isto, ovaj, znam da je situacija sa bioskopima slaba, ali eto zato će se ići da se bar u Beogradu stvarno velika, velika promocija održi uh, uh, e, izvinjam se, Art na Spensu, Arena je ovamo dalje. Um, nebitno, nego da u Beogradu će ići se na stvarno, stvarno veliku promociju, ići će se ovaj, verovatno da se dobiju neka medijska pažnja na TV-u uh, ili radiju, možda čak i oba, najbolje bi bilo oba, uh, ići će posteri, uh, možda čak i ne, neke brošure, pošto ovde ima mogućnost, znači poslato je u ovom kitu, recimo ta, ta neka brošura i ići će maksimalno reklamiranje na internetu, pa eto, e, tu će se eto možda održati 2-3 dana promocija, šta još ima da dodam? ništa iz ostalih gradova ako neko može da nađe bilo kakav bioskop nek proba dobit će materijal i sve potrebno znači samo molim a, sve pre bilo kakvog kontakta bioskopa da mi se prvo jave da ne bi otišlo pet ljudi da kontaktira isti bioskop ili da ga ne bi kontaktirali kao ne znam pojedinačne osobe, ovo se radi ispred organizacije. Znači, e, ako vam treba moj mail, Skype kontakt ili bilo šta, javite mi se, ali znači bez bilo kakvih kontakata pre nego što mi se javite, posle naravno sve ok, nego eto, desit će se da je neko već kontaktirao, znači onda nema potrebe da vi kontaktirate, nego samo da sarađujete sa tom osobom koja je već kontaktirala. Ok, hvala ti na informacijama. E, samo jedna mala kratka stvar. Mm, pre par dana sam bio na Slavi i kod svog prijatelja, jel te, i upoznam dečka koji radi sa njim na poslu i dečko krene da mi priča o Zeitgeist momentu, znači skoro ga je otkrio, tako da već ideja po meni počela dobro da se širi, znači to je se desilo u Beogradu, na milion i po ljudi možda i više kolika je mogućnost da se tako nešto desi. Tako da verujem da već dosta ljudi je možda došlo do tog materijala što su prvi, da kažemo, i dobri znaci i pomaci u celoj ovoj priči. Da, definitivno i ovaj, tu ima stvarno dosta ljudi, zato će se ići da promocija što bude veća i a, program je sledeći, znači to ne samo u Beogradu, ali u svim bioskopima, bar na teritoriji Srbije. A, ako se kontaktira neki bioskop, a, imat ćemo, pošto na, mislim da vreme trajanja filma još uvek nije sigurno, ali je između dva ili tri a, sata, uglavnom trebalo bi da se napravi neka pauza u sred filma zato što je to malo teško za izdržati da se predsedi ceo film. Uh, e, pogotovo ima tu dosta pušača, oni će morati neku pauzu, zato bi najbolje na pola filma da bude pauza. E sad, ja sam prvo planirao da se nekih 10 ili 15 minuta pre filma ispriča malo o pokretu, ali to je već ovaj previše nego posle filma da se ostane i da se prvo ispriča pa da se onda ostavi mogućnost koliko god je potrebno da se postavljaju pitanja, pošto će verovatno biti zainteresovanih da pomognu da se postavljaju pitanja i neko da tu bude stručan da odgovori na ista. A, to je to. E sad, a, tu se odmah javlja sledeći problem. Ljudi će hteti da znaju kako da pomognu, mi još uvek nismo organizovani. Pa bih prešao na sledeću tačku, organizacija chaptera ukoliko neko nema nešto da doda pre toga. Imam ja jednu molbu za tebe, ovaj, pomogneš od Hrvatskog tog sajta, ovaj, da se napravi što prije, ovaj, tako da, ovaj, te zamolja da se na tamo ustupiš, tako ovaj, Da čuli ništa, ako možeš ponoviti. Razumeo sam ga prilike, ali stvarno se prekidaš. Bio sam u kontaktu sa Natalijom, pa evo, znači, šta god da joj treba, ja sam joj rekao slobodno da me kontaktira. Spreman sam da pomognem i stvarno je to što pre treba da se re, ra, reši. Pa, evo, ako neko nema nešto da doda, Ja bi sad prešao dalje, a ove stvari što ću pričati sada za srpski chapter, a, hrvatski chapter može isto jako dobro da iskoristi. Da li neko nešto ima još da doda ili da nastavim? Ok. Imam ja jednu malu ideju, ovaj, vezano baš za bioskope. Ne znam koliko će dozvoliti bioskopi pored projekcije da se ostaje duže u bioskopu. Je sad, e, možda bi se moglo i napraviti neki materijal tipa od onih letaka ili tako nešto pa da se deli ljudima. I, ali dobro, to o tom potom, znači možemo dalje da idemo. Čisto kao neka ideja, znači i pored forma da se napravi tako neki materijal koji bi se delio, da bi ljudi imali u posjedu, znači mogli bi da vide na koji sajt da dođu, kako da TeamSpeak i ostale stvari? A, to je sve isplanirano već, znači delit će se brošure i čak e, DVD-evi, e sad e, šta će biti na DVD-evima, da li će biti a, e, prošli filmovi ili će biti možda m, samo nek, m, neki skup a, ovih manjih video snimaka što se mogu naći po internetu pa da se izvrši neka selekcija, još ćemo videti. Uh, ali ovo što se tiče ostajanja u bioskopu, to ćemo morati da dogovorimo odma, znači pri e, dogovaranju bioskopa to će se dogovoriti da se ostane i da se odgovori na pitanja ili eventualno samo uputi šta je pokret ako već niko ne bude imao pitanja. Ok, hvala. Da li još neko nešto ima ili da pređem? Ovaj, ja bi nešto a, dodo na to, ovaj, na to šta bi išlo na DVD. Ja bi najviše stavio, ovaj, skinuo sa YouTube-a, znači ove sve večere, znači koji se održavali u ovoj godini da, da ipak vidi sva da se naša načava u drugim državama. A to nam je ovaj najbolji materijal ovaj, da stavimo na DVD. Pa da, to je super ideja, mislim, lakše ipak ljudima da pogledaju više tih malih snima, da ne bude neki snimak od sat vremena, nego nešto stvarno kraće. Uh, ali na kraju krajeva ok i da bude pokoj veći pa recimo sledeće nedelje ovde da na sastanku da raspravimo o tom DVD-u pošto taj isti DVD bi mogao da se deli u svim državama Balkana zar ne? Meni su dokazi ideja, mislim da možemo da to uradimo. Super. Ipak više glava je bolje od jedne, ne znamo svi iste snimke, ali eto, napravit ćemo neku selekciju, možda ih čak i sve staviti ako ih ne bude previše. I to je to. Ovaj, ako neko ima još nešto da doda, neka kaže. Postoji problem što većina tih snimaka nije prevedena. Dobro, ovaj to sve kraći snimci, prevešćem ih. Zato i kažem, ali ovaj, da bi najbolje bilo dati, znači, sa onog YouTube kanala, znači, skinti svaki video, fino, skinti i upakao, zato što tu ne... Denis, se prekidaš se, prekidaš se jako. Sve se... Znači, Ništa te nismo čuli. Ali, eto, ovaj, ne znam, možda e, razumem šta želiš da kažeš, pa da, najbolje bi bilo skinuti, a bit će tu i snimaka kojima i ne treba prevod, stvarno, mislim, nego eto, prikazuju tako skupove, a eto, napraviti ovo što pre listu i onda uraditi prevode umeđu vremenu, to je ipak do 15. januara, mislim da se sve može prevesti, do tada i onda spremiti jedna kompilacija za deljenje po bioskopima. Da li još neko nešto ima da doda pa da nastavim? Ok, organizacija. Naš veliki problem sada. Totalno smo neorganizovani, dešava se da, na primjer, evo imali smo slučaj juče, prekjuče, prevod je rađen na dva mesta, znači, a, isti prevod, isti fajlovi su dva puta prevedeni. A desi se da po mesec dana ne bude ništa prevedeno i tu je nastao stvarno problem, tako da organizacija treba što pre da se uspostavi. A, ovako, na, na sajtu našem, evo, će biti, to sam već spomenuo, ali evo još jednom da kažem, u sekciji timovi nalazit će se a, Znači, ne, ne znam uopšte kako bih bi nazvao, ali radna okruženja za rad timova. Tamo će se nalaziti pedovi, a, to jest linkovi za sve tekstove i video snimke koji treba da budu prevedeni onda to, to je recimo za linguistic team. Za development team a, tamo će se nalaziti a, m, svi sajtovi recimo koji treba da budu urađeni ako se negde radi pošto a, na primjer to imam iskustva dole u development timu globalnom a, ako se nešto kodira može isto da se kodira u padu pa da se radi zajedno a, Naravno, Nenad, to će biti za članove timova. E, mislim, bar ta lista. E, šta još sam htio da dodam? Za sve timove, znači, bit će spisak svih projekata koji se rade i jedino a, e, tamo e, što se projekti nađu će biti oficijalni projekti znači oficijalnog chaptera. Ako vam neko da link za bilo šta, prvo proverite da li je tamo, pa onda tek počnite da radite. Ovim ćemo rešiti problem poduplavanja linkova, rađenja istog posla dva ili tri puta, a takođe, evo zamolio bi, znači, ako je prevod kraći i Ako treba da se uradi što pre, neka se neko prijavi, bit će opcija znači da se prijavi neko da radi na tom prevodu, ali ako stvarno nema vremena da ga uradi, onda neka se ne prijavljuje nego neka ostavi tu mogućnost sledećoj osobi. Naravno, ako budu tu veći tekstovi ili veće stvari za prevesti, tu će onda postojati opcija i da se više ljudi prijavi pa da radi u isto vreme uz naravno dogovor da eto opet ne bi a, radili dupli posao, a opcija znači e, za prijavljivanje a, prvo ako se prijavite, znači mi ćemo taj prevod očekivati. A ako vi nemate vremena da to prevedete, znači to stoji u mestu, ostali neće da prevode jer čekaju na vas i ništa nije postignuto. A, Znači samo se najte prijaviti i ostavite nekome ko ima vremena, ko je voljen da prevede i time će mnogo brže a, se sve raditi i a, pokret će brže napredovati. Znači to će biti rešeno što pre, ali nam treba i organizacija timova. Evo, a, javljaju se znači, neki novi timovi, a, ljudi spremni za neke nove vrste poslova sem prevođenja. A, evo da ih odmah nabrojim, to je e, media team, e, communication team koji će se deliti na a, tim za organizaciju svih eventa, akcija, projekata, onda drugi tim, recimo neki PR tim koji će se baviti našom slikom u javnosti, znači da li će ići pa širiti reč e, okolo ili će pokušati da ugovore sastanke na e, ne znam recimo nekoj TV stanici, u emisiji itd. Ovaj, tu, tu treba da se prijave ljudi koji imaju iskustva sa javnim govorima, koji imaju iskustva sa ljudima, sa e, kontaktima sa njima itd. Onda tu se javlja tehnički ili tehnološki tim koji ovaj ni ja sam ne znam, a možda ni oni kako se zove uopšte, ali poenta je sledeća inovacija i sav rad na tom polju. Uh, eto, mogu da se priključe svi koji znaju nešto da urade, a što može da nam koristi. Evo, mislim da nam koristi u skorije vreme dok se ne dođe do Venus projekta, to je do resursno bazirane ekonomije. Uh, ovako, za medija tim za koordinatora se javio Nenad, ako neko ima nešto protiv toga, neka kaže ili ako ima neku drugu ideju. Uh, Media tim će se konkretno baviti reklamom, tačnije uh, posterima, E, ne znam, plakatima, brošurama itd. itd. E, možda nekim videomaterijalom, ko zna, e, audio materijalom, kogod ima bilo šta, znači da li protiv koordinatora, da li tako nešto neka kaže, a kogod zna nešto da radi što spada u tu struku, ne, nekomu se javi onda. Da li ima nešto protiv, neko protiv toga da ne nadbude koordinator, da ne listam sve redom, samo nek se javi onaj koji ima, ako ih ima takvih. Ok, idemo dalje. Uh, ajde, evo, tehnički tim odmah da spomenem, mislim da je Bojan hteo da bude koordinator tehničkog tima, znam da ima dosta iskustva sa tim, pa eto, E, ne znam da li neko ima nešto što doda na to. Ništa, onda znači svi koji imaju bilo kakvo znanje iz elektrotehnike, iz ne znam hemije, iz bilo kojeg, e, bilo koje oblasti koja se bavi kreiranjem nečega što bi moglo da nam pomogne, u budući nek se javite Nenadu, e, izvinjam se Bojanu, a Bojane, ako eto imaš da im daš neki tvoj kontakt, e, ostavi ovde, pa da ti se jave, naravno ovo sve čim se reši bit će i na sajtu, pod sekcijom timovi, tamo će se videti ko je koordinator i mailovi će mu biti prosleđivani odma iz sajta, a mm, još će biti znači isto tamo taj pad sa svim linkovima itd. E, isto važi za Nenada, to sam zaboravio da napomenem. Samo ako bi, ako bi molio Milan samo da ponoviš uh, koliko timova ste vi napravili. Mislim, uh, koliko, znači medija, tehnički, lingvistik, šta još? Ovako, imat ćemo pet timova za sada, čini mi se, pošto, mm, mislim, može se tu kreirati još, ali trenutno nema potrebe za više timova, ovo su timovi, eto, ljudi voljni već da rade na tome i prema tome su timovi dodeljeni. A, e, timovi su sledeći. E, prvo, lingvistik tim, znači svi koji žele da prevode, tu nek se jave Ivanu. vamo development tim, svi koji žele da rade da li na sajtovima, da li na nekim programima, nek se jave meni. Uh, media tim, svi koji žele da pomognu pravljenju videa, materijala, da li su me ostali čuje? Ja čujem. Čujemo. Čujemo, čujemo. Ostali me čuju Damjane, tako da izgleda do tebe. Ovaj, medijativ, znači obrada slika, zvuka, uh, e, videomaterijala u svrhu promovisanja pokreta. Uh, communication team, uh, tu ovaj, da koordinator, ja mislim da se mi najavila, mi na trenutno nema pristup internetu, pa evo, nije tu, ali ako neko ima nešto da doda neki neka kaže, a u suprotnom njoj će se svi javiti za želju da rade sa communication timom, e, tehnič... Izvinite, ponovite, ponovite nešto mi ne radi, nije radilo, morao sam restirati, pardon. Znači, medija, tehnični, lingvistik, e, communication, ovako, a nabroću ih opet, ali već sam ih dva puta ponovio. E, communication, media, linguistic, development, tehnički. Puno hvala, pardon. pardon. I to će ovaj nalaziti se e, lista koordinatora, timova i svih potrebnih informacija za učešće u timu i doprinos istom na sajtu. E, ovih dana, znači ne mogu da obećam da će biti sutra ili preko sutra, ali što pre jer već radim na tome. Da li neko ima nešto da doda oko svega ovoga? A, e, idemo redom. A, od dane, ali nemoj da prozivam, nego idemo redom. Ana? Tu sam, ja mislim da mogu da vam pomognem oko komunikacije i baš ću da uradim jedan dokument u kojima mogu da vam kažem kako možemo mi da pomognemo globalno. Govorimo o Balkanu, a kod nas već se stvaraju timovi baš ovako kako ih nabrojavaš jedan za drugom. Baš smo u nekako takvu fazu. Imamo odličan lingvisti tim koji radi na prevodima. Tu sam strašno sigurna, nemamo nikakvih problema oko prevoda dokumenta, trailera ili bilo čega što je potrebno. A oko ovo drugo mislim da možemo da, mm, da radimo nešto što je povezano sa, sa ne, znam, ne znam da li je to baš tehnički tim, ali radimo jednu brošuru koju je koja sadržava puno saveta oko toga kako da jednu kuću ili jedan stan u, u Makedoniji danas a, može da se učini što više self-sustainable samoodržavajući u vezi sa strujom, sa grejanjem, sa zaštede energije i sve što već može da doprinos da da pridones da bi, da bi se približili danas do, do nešto što možda sutra da bude Venus Project. Ako treba da dam bilo kakve druge informacije, samo me pitajte. Ok, hvala na, Mislim da to spada delom i u communication, delom u tehnološki tim. Bićemo u kontaktu u vezi toga. Damjane? Ne, sve jasno. Ivane? E, o, ovaj, ja bih dodao još samo svim ovima koji su sada o, i od sada koordinatori određenih timova da napišu na, nazovemo to pravilnikom pre, pre će biti opis tih timova i od čime se bave timovi, ko, koji su ono, ko uslovi za učenje i o, a, ako imaju neki projekat, nek krenu sa tim projektom, bi bilo koji tim da u pitanju, gde, gde bi ljudi mogli aktivno da se uključuju u te projekte. Ono što će ja uraditi, uradit ću za lingvistik tim, te, te stvari, uh, trenutno ima gomila projekata i ja ne znam gde udara taj linguistic tim više, stvarno sad, sad puno se stvari ubacuje i još kad dođe film bit će haos, tako da moram ozbiljno ovaj, da sortiram to nekako. Ono što će mi još biti potrebno i, jeste tim za proofreading samo i, ili lektorisanje. Ovaj, prvo, ljudi, ljudi koji su sigurni u sebe, da jako dobro poznaju gramatiku, molio, molio bi da mi se jave na mail kasnije ili na Skype ili Facebook, bilo gdje da kažu, e, ja poznajem gramatiku, a isto bi mi trebao jedan tim koji će provjeravati samo štamparske greške, one u kucanju i tačke, zareze i o, e, eventualno kvačice takozvane pošto stvarno imamo puno, puno jako materijala za to i tako da mi se posebno jave ljudi koji, koji će želeti baš to da radi. Znači ništa, samo da obraćaju pažnju na kvačice i na gutanje slova, dupla slova, višak slova, šta god već u kucanju i oni koji znaju gramatiku da i, i ovaj, semantiku, to je da lektorišu sa, samo ovaj, srpski tekstovi, hrvatski, koji god već. Uh, Eto, da, ovaj, nešto sam samo zaboravio da napomenem, a, pošto ste evo svi koordinatori tu, da li bi mogli da imamo sastanak u sredu, a, e, da rešimo to pitanje, pošto sam ja želeo a, da napravim a, strukturu timova, znači to, to je već ovaj, a, francuski, u stvari ne samo chapter, nego a, da, kako oni to nazivaju, već E, Nebojša, ajde samo ovaj sredi a, e, mikrofon, idi na settings, options, capture i namesti ga da je na a, e, push to talk, da ne bude auto activate, pa samo javi kad si namestio da te odmutiramo. Nego da nastavim što sam hteo, a, francuski chapter ceo i Slovačka ili Češka i Slovačka su odradili super strukture timova, ja sam dobio od njih a, sve podatke i počeo sam da radim na tome, upravo ovo što je sada Ivan rekao, znači a, raspodela poslova, znači prvo opis a, šta taj tim radi i onda evo recimo u lingvistik timu eto sad mogu da se jave još dva pod tima. A, znači u stvari možeš čak da podeliš na tri tima, jedan tim koji će prevoditi, drugi tim koji će raditi proof reading, treći koji će proveravati greške i to je to. Tako isto evo za communication već imamo podelu itd. i to će ovaj sve biti odrađeno i okačeno na sajtu u a, ka, pošto tamo kada idete na link timovi, može da vam pokaže celu stranicu, e onda posle kada odete na jedan tim, tu ćete dobiti te detalje koje je koordinator, e, šta je trenutno aktuelno itd. Ali da, ovaj, projekti moraju da budu aktivni, o tome ću reći nešto kasnije, ali idemo redom. Sada Denise i Ivana. Zaborav na nas, Burazovaj. Imamo radimo, nešto. Samo lira. Okej, Natalija, da li ovaj, ti imaš nešto, pošto ovo bi isto mogli da primenite recimo i na vaš chapter koji tek nastaje, kao i naš. Da, da, jako mi je ovo eh, poučno. <laughs> Eh, baš ja sastavljam tu eh, timove. Više sam još na traženju ljudi ko bi za što mogao biti, pa onda ću tek to formirati onako kako treba. Čim to napravimo, obavijestit ćemo vas sve o tome. Ok, srđane. E, ništa, ja samo želeo bih da, da dodam da ću večeras, sad ne znam za, za koje vreme, možda sat, sat i po vremena, e, okačiti ovde link e, gde ćete moći da preslušate ili preuzmete snimke sa prethodnih sastanaka. Dobro, aj, e, linkove ćeš predati meni pa ću ih ja okačiti sve na sajt pošto već ima par uh, sastanaka koji su spremni pa, ću, pa ćemo dati link od sajta. Ok, ok, ok, nije problem. A, v, pošto ja mislim da on kuca Bojane ti možeš da kažeš. Ok, ništa vezano za tehnički tim i V je, to jest ja sam sa Veom dosta u kontaktu vezano za neke stvari koje radimo, ovaj, tako da generalno što se tiče tehničkog tima ja kao koordinator mogu da pomognem dosta, ali ovaj, pretpostavljam da će biti još ljudi, jel, ako nas bude samo par ili nekolicina, to je veoma malo. Jel, generalno vezano za tehničke stvari, dosta su opširne i treba će nam dosta ljudi da to odradimo kako treba. Ovaj, kasnije ću, ću, ću imati par pitanja samo vezano za organizaciju, kako šta da organizujem na raspodelu tipa nebitno očuvanje prirode i ostale stvari, znači kako bi se to popakovalo na sajtu i ostalo, pošto tu sam malo tanak. Ok, zato sam mislio, pošto ste već svi koordinatori se mine tu, a mislim da je ona najslobodnija u toku nedelje, da napravimo sastanak svih koordinatora, evo, konkretno za Srbiju, mislim ako hoće još neko da se pridruži, ali sad su stvarno samo koordinatori, da se dogovorimo o raspodeli poslova i o organizaciji. Pa, eto, ovaj, to ćemo se dogovoriti na kraju sastanka, samo ostanite do kraja pa da se dogovorimo kada vam odgovara. A, odgovorit ću ti kasnije na ovo pitanje za članove. A, Ciro, a, Nataša. Ja tehnički nešto ne mogu da pomognem, možda ovako medijski više ako treba kasnije da se negde priča o tome, ali zato suprug mog immunity, on može dosta toga tehnički da pomogne. Znači, ako je u pitanju možda snimanje, snimanje glasova na klipove ili muzike, postavljanje, sređivanje, ne znam, eventualno prevode i tako dalje, znači u tom nekom tehničkom smislu je to on, a u nekom medijskom smislu ja. Ok, evo, bit će uskoro, znači, tačna a, informacija na sajtu šta koji tim obuhvata, pa valjda će se za svakog voljnog naći po nešto kako da doprinese. A, e, Marjane? Hvala. Nemaš ništa da kažeš na ovo? Kasno sam se uključio, tako da ne bi ništa komentirao. Okej, okay, a Milana nema ništa, Nebojša, ako si ti pratio možda, ako želiš nešto da dodaš. A, e, Nenade, šta ti si stoje? Maro, da li ti imaš nešto da dodaš? Ne, ne, ništa, ne. Okej, okay, Immunity, imaš li ti nešto da dodaš ili Nataša već rekla sve za tebe? Jer ja sam rekla, pošto nema tamo mikrofon. Ok, eto ovaj... Poruku, kaže da je poslao poruku, poslao je poruku. E, vidim, vidim. Ovaj, eto ti bi mogao onda da se uključiš u medija tim sa Nenadom i pošto se radi na uh, online radio streamingu o tome molim te samo da ostaneš pa da razmenimo kontakte, tu će mi trebati možda eto pomoć ako već uh, radiš sa audijom. Uh, da, ovaj, izvinjam se, cvele. Ok, uh, e, Nebojša, evo samo za tebe, znači, uh, mikrofon koristiš? Koristiš? Mogu samo nešto da vam kažem za korištenje e, mikrofona. E, mikrofon koristiš na ono dugme koje si memorisao tamo u push tok i dok ga držiš možeš da pričaš, čim ga pustiš ne čuješ se više. Izvoli Denise. E, ovaj, ja ću ovaj, vidjeti ovaj, da preuzmem to za multimedija, ovaj, za ovaj, Balkan, za sva za sve četiri države, da kad god budem pravio klip, da ga pravim u četiri, ovaj, tako da će mi samo trebati ovaj, prevedeni tekstovi i to, ovaj, tako da ću ovaj, biti da preuzmem multimediju za kompatibilnost. Ok, super, tome ćemo isto možda malo nešto kasnije reći, uh, kada dođem do one sekcije, onom Balkan, recimo chapteru. Uh, šta bi još želeo da dodam na sve ovo? Uh, da, ovaj, pričao sam o organizaciji timovima, evo sad smo to donekle rešili. A, pričao sam pre toga o filmu. A na filmu, ovaj, to je na projekciji filma se očekuje da će dosta ljudi to videti. Uh, Računa se da će se bar nekima svideti i eto da će se bar nekima od tih kojima se svidalo da će želati da pomognu. E sad, ako se javi problem kao što je bio do sada da mi nemamo nikakve trenutne projekte, ništa aktivno, ništa na čemu bi oni mogli da doprinesu, i ako oni vide da se ovde ništa ne radi, oni će verovatno vrlo brzo odustati od cele te priče a, i zato je potrebno znači, da se non stop radi na nečemu e, mislim ne samo u cilju da bi mi zadržali ljude, nego e, stvarno je potrebno da, da se radi e, da ovo ide u napred, da ne da stoji u mestu. A, tako ćemo ovaj, dobijati i nove ljude itd. itd. Znači, e, konkretno ovaj, tu bi trebalo da se rade i akcije malo van samo interneta da se rade, da se izađe napolje i da se nešto radi. Ali dobro, eto, o tome ćemo sada a, više raditi u onom communication timu, niko nas neće uhapsiti, to se sve prijavi, ništa se ne radi nasilno, nego sve fino. A, dalje, znači sad eto, dobit ćete uskoro informacije koji tim šta radi, a, i koji su aktivni projekti pa svi voljni mogu da se uključe. A e, šta sam još želeo da dodam? Nemam pojma, ima li neko drugi nešto da doda? Mene samo zanima, da li je moguće da medija i, komu, i komunikaciju uh, ide pod isti tim? Ili to, to mora biti uh, e, razdvojeno? Pa medija je više, e, bar sam ja tako to, e, u smislu medija, e, jer medija su recimo DVD, diskovi i sve to, mislio sam da se bave više pravljenjem tih sadržaja u smislu multimedija, a communication da radi na širenju toga, ali naravno saradnja je svakako tu. A, a gdje ti onda PR tim? U šta se onda porazumijeva kao PR tim? Uh, communication, pod tim communicationa koji će se baviti baš time. Znači, communication tim se deli na taj uh, tim za odnose sa javnošću i na drugi tim organizacija. Jasno, ok, sad jasno, hvala, hvala, hvala. Ima li još nekoliko timova i organizacije šta da doda? Ivane, jesi imao ti nešto možda, ovaj, pošto to dosta dugo već radiš sa lingvistik timom i, i tada, da li imaš nešto da dodaš možda? Pa ne, u principu rekao sam malo pre da treba ona proofreading tim da se osnuje pored ovih što prevode, da treba isto tim koji će da, da lektoriše, pošto ne stižem sve sam da uradim. Da, zato bi ovaj, bilo najbolje, znači da mi napravimo sastanak koordinatori timova pa da se dogovorimo koji će šta raditi tim znači i da organizujemo tu strukturu koja će biti na sajtu e, tako da ostali mogu da se uključe je li imaš neko nešto u vezi ovoga da doda Pa što se tiče tog sastanka koordinatora, ja ne, ne vidim ono čemu... Jednostavno ne, neka se ovako napiše o neke odrednice za tim, to se stavi na sajt i to je to, mislim, zna se, zna se ono šta koji tim radi, samo se, da se napiše uputstva, da bi ono, potencijalni članovi mogli da se lakše snađu pa svako bi treba da napravi neki pad do tada, ali ja bih da se tu napravi sastanak, da se sve lepo dogovorimo, bit će tu verovatno i pitanja itd. Mislim, sastanak neće oduzeti dugo, maksimalno sat vremena, ali ipak da to rešimo kako treba. Pa je da samo, znači, posle ovog sastanka ostanite svi tu da se dogovorimo kada. Ja sam za sledeću nedelju. Dobro, vidjet ćemo e, kad, kad vam odgovara, nije problem. Da li još neko ima nešto u vezi ovoga? Ok, što se mene tiče možemo i da napravimo sastanak sada posle ovoga, znači da se dogovorimo. Napravit ćemo sobu dole pa ćemo se dogovoriti sve. E sad, želeo bih još ovaj, da se opet vratim na ovaj kao Balkan chapter. Pošto eto, recimo, e, Hrvatska i Srbija bi mogli super da sarađuju u lingvistik timu. E, Denis super već radi sa videom, ali eto recimo mogao bi da sarađuje sa Immunityjem, da mu Immunity radi audio itd. itd. pa da se to radi na većem području. Uh, Mislim, ovo su samo primjeri, e, tu postoji još mnogo drugih saradnji, e, pa bih eto i to da se reši uskoro, e, pa možda formirati takve neke timove. Srđan je već pričao o ovome, ne znam da li imao nešto sada da doda. Ok, onda bi ja samo apelovao na Damjana da, da kontaktira samu, da nam ustupi a, a, onaj ECS za za domen sajta koji već postoji, znači i što imamo mogućnost da ga hostujemo, da se to uradi što pre, znači eto, ja novog projekta i za development team, ako bude iko voljan da učestvuje, e, pa ćemo eto tu možda moći da odradimo istu stvar kao sa e, srpskim chapterom ili nemam pojma, pošto meni se čini kao dobra ideja organizacije, bar što se tih timova tiče, da se odradi struktura i padovi sa svim projektima, ali o tom potom, znači eto samo bih želao da se to što pre počne rešavati. Damjane, imaš li ti nešto da kažeš možda? Ja mislim da si sve rekao, ja bih samo još pomenuo da i kod nas moramo naći puno ljudi da zasedaju sva ta mjesta u timovima i da se isto radi na toj strukturi. Uh, uh, da se stvarno lijepo sve organizirano radi, nema tu uh, svaki preko svakog. Uh, to je to, uh, zvaću samu uh, da, mi daj, da mi da to što ti treba uh, i to je to. I drugo više ništa nemam za pitati. Ok, super, znači to je to. Mislim, ja očekujem da će se stvarno dosta ljudi zainteresovati E, posle promocije filma ako to dobro odradimo i zato je potrebno već imati funkcionalne, funkcionalne timove koji već a, e, rade i imaju projekte tako da ostali koji se priključe posle filma mogu da a, e, rade nešto a da ne sede i da ne čekaju Srđane, ti nešto da kažeš ili spada u media team ljudi koji bi eventualno organizovali neke evente na, na otvorenom prostoru? Uh, communication team pod team organization. Znači, to ću evo napisati, mislim spomenuo sam par puta, ali eto, ovaj, tu će se nalaziti sva organizacija sva organizacija svih projekata i tako događaja na otvorenom Da li imam još nešto, da li neko ima još nešto da doda za ovaj sastanak ili je to to? A, e, niko nema više ništa da doda, da završimo sastanak onda. Ok, to je to onda za večeras, ako niko ništa nema više da doda, sastanak je zaključen. I da, još samo stvari jedno obaveštenje. A, e, čim se odradi bar deo proofreadinga, srpski chapter ide e, online kao oficijalni. U stvari imam još nešto da dodam, izvinjavam se. E, pošto evo, na primjer Milana mi je ukazala na grupu e, Zeitgeist pokret Srbija koja je E, derivacija, da li je Zeitgeist pokret grupe ili Zeitgeist pokraj, e, pokret sajta, mislim tu se već stvarno previše grupacija stvara, ajde kao da nije bilo dovoljno što je tu Zeitgeist pokret, sajt koji nema veze sa Zeitgeist pokret grupom na Facebooku, nego sad još imaju i podgrupe, e, to je malo preterano i ne znao bar da se radi na tome da se skrene pažnja ljudima šta je oficijalno, šta je neoficijalno ili da, da se njima ukaže pažnje da malo manje koriste uh, Zeitgeist u svom nazivu pošto se i ne bave baš time. Ništa onda oficijalni deo gotov, možemo prestati sa snimanjem? Uh, oficijalni deo gotov, osim ako neko nema neke predloge kako bi se ovo rešilo. Kako, kako bi se šta rešilo? A, previše tih grupacija, ne znam, se sluša za Zagis pokret i td. Da, da ili im se ukaže da prestanu malo da koriste Zagis ime u svom nazivu i da ne prave toliko grupa, a, ili da se ukaže ljudima da to nije oficijalno nego neoficijalno. Pošto evo, znači, postoji Zeitgeist pokret sajt uh, e, koji nema veze sa Zeitgeistom, a postoji uh, Zeitgeist pokret grupa na Facebook koja nema veze sa Zeitgeist pokret sajtom. Pa postoji Zeitgeist pokret Srbija, moguće da postoji Zeitgeist pokret Slovenija, Zeitgeist pokret Hrvatska ili nemam već pojma, to još nisam gledao, ali malo je previše s obzirom da ništa ne rade uh, E, povodom stvarnog zeitgeist movementa i da nisu ni u kakvom kontaktu, pa nek naprave sebi ime kako hoće, grupa dobrih ljudi itd. itd. ali malo je preterano e, da se koristi ovo ime za sve to. Pazn... Složio bi se sa srđanom da ne možeš ići čukati jednog, od jednog drugog, jer znaš, ovo nije, ovo jeste. Ljudi jednostavno treba, treba sami da razliku u tom što je oficijalno, što je neoficijalno, a to moramo pokazati našim radom i nikako drugačije, a ne da se bakćemo ti što drugi radi nego ono što mi radimo. Pa da, i to mislim i trebamo što više da izreklamiramo sad naše sajtove kada budu gotovi, ali bar možemo da kontaktiramo tamo admine grupa ili šta već, čisto da ih zamolimo da ne koriste baš toliko i da ne forsiraju toliko te grupe, jer mislim nema smisla stvarno. Ovaj, ako neko ima nešto da doda još, nek kaže, pa možemo završiti sastanak i preći na neoficijalni deo da raspravljamo. Ja slažem se tu sa Ivanom. Više što budemo napravili, to ja puno puta ovde ponavljam, više će nam se ljudi pridružiti e, bez da im se ništa kaže. Pa da, to sam mi pričao sve vreme da nam treba da nekih aktivnih projekata, da ljudi vide šta se radi. Da li još neko ima? Ne, samo da još kažem da tako je jako pametno se sad fokusirati na tu našu organizaciju da funkcioniše, da ako neko novi dođe ili neko iz tih grupa ili kako kom, da vidi da su stvari sređene, da stvari funkcioniraju, da su konstruktivne, da se radi i onda imamo više mogućnosti da ćete ljudi prestati sa tim svojim grupama i raditi uh, sama. Pa ne znam, ja, neko moje mišljenje, možda ti ljudi koji su napravili uh, te grupe na Facebooku možda i nemaju informaciju uopšte o nama Znaš, možda su nešto radili sami na svoju inicijativu, možda nemaju ideju uopšte da mi ovako postojimo i funkcionišemo, znaš. Treba možda i te ljude uputiti uh, na ovu našu stranu, znači na, na ove stvari kojima se mi bavimo. Ja mislim da možda oni samo nemaju prave informacije da je to sve. Možda grešim. Pa, koliko ja znam, eto, bar njihov sajt zna um, da postojimo, čak smo ih i kontaktirali par puta da se povežemo, da postanu oficijalni sa nama itd. itd. ali oni su potpuno odustali od te ideje, čak i žele da ostanu neoficijalni, to jest underground, kako oni to kažu. Ali, ajde, o tom potom ne znam, možda bi mogli da zaključimo sastanak pa da nastavimo neoficijalno o tome da snimak ne bude predugačak. Ok, sorry. Milan. Uh, just a second, uh, we